Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Lukasza. Ježíš chodził od miasta k městu, od wesnice k wesnicy, a kazal a hlásal radostnou zvěst o Bożym Królestwie. Było z nim dvanáct apostolów, a niektóre żeny, które były uzdrowione od złych duchu, a nemocí. Marię, zwana Magdalska, z której wyszło sedum złych duchu, dale Jana, mandrzelka Herodowa, sprawcę Huzy, Zuzana, a mnoho innych, które se o nie starali ze swego majetku. Słyszeliśmy Słowo Boże. <clears throat> Milowani bracia, siostry. Dnes svaté Lukáš věnuje pozornost malému putujícímu společenství, které provázelo Ježíše na jeho ewangelizačnych cestach, a które také przedstawia wzór żywota církve, jehoż woditkiem je Ewangelium. Dnešní kratkę Ewangelium mówi o przytomności żen, które prowadzili Ježíše na jego putowaniu. Iście, że z nim było stale dwanast apostolu, ale Lukasz upozorniuje také na nenápadnou, ale velmi důležitou podporu žen. Pro tehdejší dobu, a zejména pro rabínské kruhy, byla tato zmínka o ženách, které Ježíše provázely a prokazovaly mu služby, něčím zcela, zcela nemyslitelným. Jestliže Ježíš si apoštoly vyvolil a povolal je svým slovem, pak povolanie těchto žen se odehrálo prostřednictvím projevu mistrova milosrdenství. Żeny były w Jeżiszowie dobie postawione na okraj społeczeńskiego a nabożeńskiego żywota. Swaty Jan Paweł II w liście żenam napisał o současné dobie a co pak říci o przekażkach, które dosud w tolika czas świata brani nam, aby se pełnie zapoili do społeczeńskiego, politycznego a gospodarskiego żywota. Staczy jen pomyśleć, jak często bywa żena spisze trestana niż odmieniowana za dar materstwi, któremu wdzięczy lidstwo za swe przeżyci. Istnieje trzeba jeszcze mnoho wykonać, aby była scela przekonana, dyskriminace żen a matek. Je nezbytné všude dosáhnout opravdové rovnoprávnosti žen, tedy rovnosti v odměňování za stejnou práci, ochrany pracující matky, spravedlivého postupu w karierze, równości mezi manżeli w rodzinnym prawu, uznani wszeho, co jest pojeno sprawy a powinnostmi obczana w demokratycznym systemu. Przy pochledu na jeden z najchoulostiwiejszych aspektów sytuacji żeny we świecie, jakby było można nie wspominać nad louchą, a pokorzující, często skrywaną historii zwule a nasilii pachanego na żenach w oblasti seksuality. Na prachu trzeciego tysiącileci nie możemy zostać k tomuto problemu lchostajni, ani w tomto smieru rezygnować je na czasie rozchodnie odsądzić wszechne formy pochlawnich o nasili, jejż obiektami są często żeny, a wytwarzać wodne, zakonne prostředki k ich ochranie. Wejmy na ucty k osobie. Musimy současnie pranyżować obecnie rozszerzoną hedonistycką a prodejną kulturę, która podporuje systematyczne wykorzystywanie seksuality że uwagi i welmi mlada dziewczata domrawnie skażonego prostrzedzi, aby zde prodawala swe cielo. Jaką ważność zasłuchuje żeny, które twarzy w twarz takowym zwracenostem, z hrdinną laską ke swemu dziecieci z naszej ciechoteństwi, do niechoż byli przywedeny nasilnie wnucenym seksualnym stykiem. A dzieje się tak nejen w ramci krutości, Knigż bohužel dochází w souvislosti z walkami, Tak hojnym po celem świecie, tak hojnymi po celem świecie, neprz i w podminkach blahobytu a míru, pod nakażliwym wliwem kultury bezuzne pożywaczności, w nichż snadno bui umorzu i sklony k agresywicie. Jeśliże za takowych podminek dojde k rozchodnuci pro wywolany potrat, który zostawa stale ciężkim grzechem. Pak idę o zloczyn, który je nutno spisze nasz żenie przycisk na wrób Przy czym z spoluwinikiem je takie okolni prostrzedzi. Tolik papeż. Bratrze, sestry, ich lasani radosne zwieści je takie to, że Jeziś se z touto sytuacji nesmierzuje. A opiet projebuje swą solidarność z tymi, kdo byli odsuwani straną, pomijeni, a poniżowani. W jego społeczeństwie takowe odstrykawani, a kastowani nesmimi dmisto. Każdemu patrzy dostojność ludzkiej osoby, Bożego Syna, a dycery. Jeżisz přichází rici, že mezi mużem a żeną, není oblast seksuality tą jedinou we wstachu možnou. Ani není jedinou cestou integrace a komunikace. Existují obrovské oblasti života, w niż przez to, że zostaną sami sobą, tedy mużem nebo żeną, mogą pracować społecznie. Dawani a przyjmani patrzyk k sobie. Oboi wytwarzy nasze człowieczeństwo. Oboi dawa naszemu żywotu ludzki rozmiar. Od drugiego tedy nie możemy jen něco požadovat, pro druhého je nutné také něco dělat. A je pozoruchodné, jak przyjemny zažitek je, że nas niekto potrzebuje. Na przykład zajem o podobną, ambitniejszą literaturę nebo hudbu, ewangelizację, starost o najubożejsi, boj za prawa, dostojność ludzkiej osoby, zajem o osud, a historyczną prawdę o swe vlasti, społeczna modlitba, biedecka badań, studium teologii. W dziejach cirkwe mamy krásna svědectví takowych vztahů mezi mužem a ženou. Svatý Franciszek a svata Klara, swaty Jan od Krzyża a svata Terezje Zawila, swaty Alfons Liguori a Czelesta Krostaroza, profesor Edmund Husserl a Edith Steinowa, Skuteczne povznesenie żeny nastawa tehdy, tak, gdyż osoby są niekoniecznie důležitější niż wieci. Cała cielesna, psychiczna i duchowni sfera żeny jest nastawiona na kontakt z osobami, a na starost o świat osób. Biblia říká, że Bóg stworzył człowieka jako muża a żenu. Oba mają stejną dostojność dzieci bożych. Obaj są powolani ke swatości. Oba se wzajemnie potrzebują. Nebuď mají své charakteristické schopnosti a neopakovatelné poslání. Bez ženy by muž zůstával ve světě věcí a zvířat. Byl by osamocen. Bůh obdařil muže přítomností ženy, protože ona je zvláště uschopněna k tomu, aby uváděla muže do světa dialogu, do světa osob, vztahu s klidem i Bohu. Budoucnost lidstva Zależy totiž na tom, zda většina žen bude druhou Evou, která krmí sebe i jiné nebezpečnými demonickými iluzemi, nebo druhou Marii, živící sebe i jiné boží láskou a pravdou.